islamski učinjac zapamte ovo jedno pravilo, veliko pravilo, gdje stoji da čovjek kao što ne može klanjati namaz prije namaskog vremena, tako isto ne može klanjati namaz i nakon isteka namaskog vremena. Da, Džumhur Leme je smatrao čovjek, ako je propustio namaz iz opravdanog razloga, iz neopravdanog razloga, treba ga naklanjati. Ali imate učenjaka kao šehu Lislam ibn Tejmije, šehu Semin, današnjeg doba, šehu Albani, koji su smatrali, zaista je pomen to mišljenje i jače i s aspekta dokaza, koji kažu ona osoba koja pusti da namaz prođe iz opra, neopravdanog razloga, čisto čovjek gleda utakmicu, ono, znam vrijeme, ali neću. Nema šta naklanjavati. I nije to popuštanje njemu čak je to njemu gori. Nekada kažeš, ma možeš ti to naklanjati poslije. Ne možeš naklanjati. Klanjaš, klanjaš, klanjaš, ne klanjaš, nemoj ga džaba naklanjavati. Ko što nisi mogu klanjati prije vremena, ne mene ni poslije. Pripadni ga i tako je. Nisam klanju, nisi, moli Boga, ti oprosti završena stvar. Može naklanjat, pa ću spojit kako ću, šest namaza u jednom, hajde nekako, nema veze, 15 dana ne klanja, sad sve odjednom, hajde more, samo je bitno se klanja. Ne može, znači, ja lično sam ubjeđenja, inna salate kanet, ale mu'minine kitabe me uhuta, zaista je namaz vremenski određena obaveza. Džibri alaihi selam dolazi Božijem poslaniku jedan dan i svaki namaz klanja u prvom namaskom vremenu. Drugi dan dolazi i svaki namaz klanja u kraju namaskog vremena. I onda mu kaže zadnji dan, zadnji namaz, kaže, Namaz je između ovoga dvoga. Mogu je reći, ali eto, ako budeš gledao utakmicu evropsko, ne veze, ako budu produžeci, spojiti to nekako. Nema tu produžetaka, nema spajanja. Klanja i završena stvar. Znači, kaže, namaz je između dvo, ovoga dvoga, između početka i kraja. Zato znači ne treba nikom me negirati, čovjek ima posao i možda tek podne može klanjati u tri, a i kinda je u četiri. Klanjaj, Allah te nagradio što klanjaš u tri bolan. Ne treba ljudima, te moraš u 12 tući jezan, odmah se roti u džami. Nema ako čovjek ne može, znači, klanjati namaz u prvu namazku, nema. Džibril kaže Božijem poslaniku, ovo je početak, ovo je kraj. Kad god možeš klanjati, dobro je. Ne treba ljudima otežavati gdje nema potrebe da se otežaju. Ali kad kaže, može li malo poslije, ne može, ni malo. I završeno.